Затоа денес ќе ја завршам Павловата проповед, која што мораше да почека две-три недели пред да ја продолжиме неја, заради знаците на времето во Калифорнија. Кај мене знаците на времето имаат предност. Ако се случи некој битен настан, кој што значи исполнување на библиски пророќства, тој има предност за проповед ќе отвориме во дела на апостолите 22 глава, каде што започнува Павловиот говор во храмот, значи пред толпата масата фанатизирани евреи кои што само неколку минути предходно сакаа да го растргнат. Буквално така, значи. И единствено благодарение на римската стража која што го уапсила Павла, а го уапсила затоа што нивниот заповедник имал погрешно мислење дека Павле бил некој си египетски бунтовник, револуционер, кој што направил гужва или метеж или неред, бунт, па го уапси Павле, а на тој начин всушност го заштити под римска стража бил заштитен од толпата негови сонародници кои што сакаа да го растргнат. Но апостол Павле, немајќи страх, како што рековме, бил бестрашен до, до овој момент, значи до доаѓањето, до враќањето во Јерусалим, имал толку многу насобрани искуства од своите мисионски патувања, толку многу кјотек изедено, каменување, тепање со стап, затвори и така натаму, сигурно и некој камшик, но мислам дека и тоа го споменува, во сите тие кјотеци, што немал никаков страв повеќе, од што страв? Да дека менува до смрт и пак жив и здрав да станеш, по Божја волја и по Божија чудо и една коска да не ти фали. Затоа Побарал дозвола, секога значи малку заштитен од римските војници, Побарал дозвола од заповедникот, од стопникот, да му се обрати на народот, на толпата. Посакал да им одржи говор. И ова ќе биде една од многоте библиски проповеди кои што ќе биде прекината. Значи, Павлата проповед ќе биде прекината. Како што беа некои од нив и предходно прекинувани, и како што бе, бе, беше еден Христов говор во синагогата исто така прекинат. И еве како почнува Павле, мажи, браке и татковци, им се обраке начин евреите на арамејски јазик, кој што Лука го го нарекува еврејски, во по 40 стихот од претходната глава. И сега вториот стих и што? Ако го слушнеа дека им зборува на еврейски јазик, иако е арамејскиот во прашање, уште повеќе замолкна, значи малко ги привлекол со јазикот, тога што ја рече, јас сум јудеец, родом од Тарс Киликиски, но воспитан во овој град кај нозете Гамалијумови, он е познат рабен, нели, кој што даде совет во Ерусалим, што им даде совет на Дрионот, се кавате. Ако е ова дело, христијанството од Бога, што и да правите, нема да може да го спречите. А ако не е од Бога, што не се секирете само по себе. Ке пропадне. Кај тој Гамалијел, апостол Павле, односно младиот Шаул, бил воспитуван и учен пред да стане еврејски рабин самиот, а потоа дори да стигне до многу висока позиција во еврејското општество, да стане член на Синедрионот. Значи, Савле од Тарс пред 30-та година од животот бил член на Синедрионот. Веројатно бил оженет и имал дете, затоа што не, не можел да биде било кој член во Синедринот, ако не го исполнувал тој еврейски услов, сите членови на Синедринот морале да бидат ожените и да бидат татковци, да бидат родители. Затоа велам веројатно, иако е тоа случај, веројатно сите негови се откажале од него, што он станал христијанин. А, може се мисли како тоа изгледа бидеќи ако ги погледнете муслиманите, што се случи, што ќе се случи ако еден муслиман имавме еден таков случај во Чаир пред 20 години, реши да стане христијанин. Што ќе се случи? Шо, како ќе реагираат неговите? Ке, ке сакаат главата да му ја исеча. Тоа башка ќе помиња тие процедури. Но ете, решил човекот ќе го следам Христа, ако треба и во смрт. Е, Каква е исламската, арапската култура, која што ја наследија и турците и албанците кај нас, такви, такви се и евреите. Нема голема разлика. Иста култура. <clears throat> Е, сега, Павле сака да ги подсети на тоа кој бил тој и што бил, колко, на која висока позиција се наогал во еврејското обштество и од сето тоа, зошто се откажал од сето тоа. Зошто се откажал од таа позиција? Значи, кој, кој будала би се откажал од релативно највисоката позиција што може да ја достигне во обштеството? Е, гледаме како реагираат пратениците во Скопје, кога е во прашање интерес, личниот интерес. Таква е човечката природа. Зверот затоа знае да управува со нив, односно да ги влече на шаховската табла, бидеќи бидеќи зверот одлично ја познава човечката природа одлично. Само комуњаните не ја разбираат човечката природа и си проповедаа бајки дека луѓето може да живеат без војска, без полиција, без држава, ама сите ке живееле сложно. И тоа со атеизам плюс, со ваква човечка природа, полна со страсти и со греф, и плюс без Бог, ке граделе совршено обцество, која будалаштина. Зошто апостол Павле се откажал од таа висока позиција, член на Синедрионот, на избраниот народ. Тоа е тоа сака да им го долови на своите сонародници, да разберат дека постои нешто повисоко од земскиот интерес. И нешто што е од вечна вредност. И затоа вели, значи, поучен кај носите Гамалијови, поучен точно според законот на татковците, и ревнител за Бога, како што сте и вие сите денес. Че значи, зашто верите сакаат да му скидат главата? Од ревност за Бога сакаат да му скидат главата. Од ревност за законот, бидеќи беа наострени против него, заради сите тие гласини дека овој проповеда против законот, овој го осквернува светото место, храмот, воведува грци во него. Овој проповеда против законот, против е, храмот, против целиот јудеизам. Че замисли сега една муслиманска толпа, пред една фанатизирана толпа, да речеме, да посочите кон некого со прсти, да речете, браќа, овој изборува против Аллах, против Мухамед, против се борете како ќе реагираат? Е, исто како евреи. Се ви правил споредба од нешто што ви е познато, за да разберете какви биле евреите во првиот век. Голем ревнител таков бил самиот Павле. Им пишува на римјаните, сведочам дека имаат ревност за Бога, но не по разумот неразумна, фанатизирана ревност. Таков бил и самиот Павле, затоа и бил гонител на црквата. Од таква ревност, од што ревнувал за Бога, како пророче Христос на своите ученици. Ке дојде време кога мнозина, кои што ќе ве гонат, ќе ве убиваат, ќе ве исклучуваат од синагогите, тоа ќе го прават зошто? Од каква, од каква побуда? мислејќи дека на тој начин на Бога му служат. Значи, тоа ќе го прават од, од ревност, од убедување дека на Бога му вршат служба на тој начин, вршат богоугодно дело, со тоа што ги гонат и ги убиваат еретиците. И сега апостол Павле продолжува и вели малку поописно кажува каков ревнител бил тој, без разум, кога бил и тој без разум, како и негови, повеќето негови сонародници. До смрт ги гонев јас приврзаниците на тоа учење, значи на Христовото, врзувајки и предавајки во затвор и мажи и жени. Затоа може да посведочи првосвещеникот и целото старешинство – Од нив примав и писма за браката и одев во Дамаск, да ги доведам во Ерусалим и оние кои беа таму врзани, за да бидат казлети. Сето ова сега им го рекапитулира, а во таа толпа имало луѓе кои што навистина го познавале од неговата младост и знаеле дека сето ова е точно, се повикал на просвещеникот кој што, со кој што лично се познавал, исто така. И сега зашто го кажува сето ова? Значи јас бев бетер од вас, некако вас, бетер од вас. И сега да разберете што е тоа што ме промени. Зошто не сум повеќе таков. Што се случи? што може да се случи. Но кога бев на пат и наближив кон Дамаск, околу пладне, одеднаш од небото ме осветли силна светлина. Сега го кажува своето лично искуство, ово се вика сведоштво, го кажува оно што самиот го доживеал силна светлина од небото, толку сидна што паднал на земја. Јас паднав на земја и слушнав глас, кој ми зборуваше, Савле, Савле, зошто ме гониш? Од небото доаѓа тој глас. Од таа силна светлина, многу посилна од сончевата. Јас пак одговорив, кој си ти, Господи, односно господине, а тој му рече, јас сум Исус од Назарет, кого ти го гониш. Много интересно. Оние кои беа со мене ја видува светлината и се уплашија. Но гласот на оно кој ме зборуваше не го слушна, Че гласот бил наменет само за за Павла. Што значи гласот се формирал во, во мозокот на апостол Павле, во центарот за слух, не поминувал низ ушите и не го бранувал воздухот. Другите не го чуја тој глас. Само Павле го слушал Божиот глас во тој мој Тогаш реков, што да правам, Господи? Можеме се замислиме како се чувствувал во тој момент. мислејќи дека на Бога му вршиш служба, и одеднаш да те тресне Господ на земја, и одеднаш да сватиш дека всушност војуваш против Него, мислејќи дека на Него му вршиш служба, одеднаш да се случи нешто, да сватиш, да се свестиш дека всушност војуваш против Него. И како тоа изгледа? Сте, имали, сте доживеле такво нешто? Сте имали вакво искуство, барем приближно, мислејќи дека на Бога му вршите служба и да се случи нешто што одеднаш така ќе ве освести, да садите дека всушност сте војувале против него. Дека сте биле непријател, всушност. А предходно мислите дека на Бога му вршите служба. Каква е таа заблуда, колку, как, колку силна може да биде, мислам дека не постои поголема заблуда од вакво, вакво нешто. Правите нешто од религиозна ревност, мислејќи дека на Бога му вршите служба со тоа, а всушност не знаете дека војувате против Бога. Како што гледаме денес тоа се случува и со мнозина адвентисти, со мнозина христијани предходно во минатото да не зборуваме за католичката црква, инквизицијата и така натаму. Павле во таа тешка збунетост прашува што да правам Господи. Сега не знам што да прави. Целосно парализирам сега. Што да правам сега? А Господ ни рече, стани и оди во Дамаск, и таму ќе ти биде речено се што ти е одредено да правиш. 11 стих вели, и бидеќи од болскотот на таа светлина не можев да гледам, значи ослепел моментално, Не поведоа за рака оние кои беа со мене и така ме одведоа во Дамаск, влегоа во градот. Најстариот град на светот кој што ден денес постои, како град е Дамаск. И беше многу актуален минативе години до сега и веројатно се уште ќе биде актуелен бидејќи зверот не мирува. Апостол Павле слеп влегува во Дамаск и продолжува и вели и некој си Ананија маш благочестив според законот. Значи, бил христијанин, еврейски христијанин, кој што сите еврейски христијани го, го почитувале законот и се трудиле да живеат според законот, да го држат законот, како нешто што од секојаш го почитували и пред да станат христијани. Се разбира, со Христовата вера добиле посилен мотив за послушност кон Божиот закон. Така е опишен и овој Ананија, благочестив човек според законот. Со добро име меѓу сите јудејци во Дамаск. Дојде кај мене, Застана и ми рече, брате Савле, прогледај. И јас во тој миг прогледав и погледнав кон него. Тој ми рече, Бог на нашите татковци те определил да ја познаеш неговата волја, да го видиш праведникот и да слушнеш глас од устата негова. А од кај го знаела Ананија се тоа? Ако читате во девета глава самиот извештај за Павловото обратување, ќе видите дека и Ананија примил видение од Господа за да биде вака подготвен. Инаку да не беше видението, да не, значи да не е Духот Свети, да не е шо? Кој си, кој си бе ти? И уште повеќе, не, ако го препозна како гонителот на црквата, <laughs> значи, уште пред настапче Павле кај него ќе гледаше да, да го напушти својот дом. Но Ананија примал инструкции директно од Светиот Дух и вели Зашто ќе му бидеш сведок пред сите луѓе за оно што си видел и слушнал? И сега зашто се задржуваш? Стани, крсти се и очисти ги гревовите своји, повикувајки го името на Господ Исус. А кога се врати во Ерусалим, продолжува Павле сега во својот говор, и се молев во храмот, токму кога бев во занес. Значи, ово, овој избор занес. Павле примил видение тука од Господа во Ерусалимскиот храм, веќе како крстен христијанин, Го видов како ми вели, побрзај, излези од Русалим поскоро, зашто нема да го примат Твоето светоштво за мене. Нема да ти веруваат евреите. Јас пак одговорив, Господи, тие знае дека јас ги затворав и биев по синагогите оние кои веруваа во Тебе и го се проливаше крвта на Стефан, Твојот сведок, Таму стоев и јас и го одобрував неговото убиство, пазеки ги алиштата на оние што го убиваа. Слуг зборови Павле се повикува на својот поранешен авторитет што го имал како јудеец кој што ги гонел христијаните. Значи, ако јас, кој што ги гонел христијаните, кој што бев на толку висока позиција во еврејското обштество, Ако јас сега се појавам и во Синедрионот, и кај другите евреи, и им го кажам ова искуство, па тие ќе мора да ми поверуваат. Како? Значи, ја, јас бев Хитлер за христијаните, и сега одеднаш христијанин. Како е тоа можно? Мора да ми поверуваат. Но Господ имал друг план со него. Тој му вели нема, толку биле, толку биле закоравени, Христовите непријатели во Ерусалим, начело со првосвещеникот и сине Дрионот, толку биле закоравени начело со Кајафа, што ама па Господ зарем малку чуда направи, па не поверува, кога беше на земјата, па воскресна, па не поверува, колко може да биде закоравен, да не даде Господа му се случи некој, некому таква состојба. Толку закоравен во злото, чуда да гледаш да се случуваат пред твои очи и да бидеш повторно непријател. Не, он, о, не е заслепен, затоа што он, он како гјаволот, он ја знае Божијата слава, но се определил за вечност се определил да биде на, на, на страната на злото и на гревот. Тоа е сатанизам. Сатанизам. и ми рече, оди, јас те праќам далеку, значи не, врт, не биде тука, не се врте околу Ерусалим. И ден денес да е интересен Ерусалим. Но не се врти кон Ерусалим. Ерусалим во главном го исполнуваат безбожници, најмногу и ден денес, кои што не веруваат во Христа. Без оглед дали се муслимани или евреи. Но иако Иерусалим е интересен и ќе биде интересен до крајот на светот, Павле имал мисија од Бога дадена да проповеда кај незнабожците. Много убаво ако ја најдете, ако ја имате книгата на Елена Вајт, Дела на апостолите, и најдете ова глава, каде што Павле го држи овој говор, многу убаво со поубави детали Елена Вајт го опишува сето ова. И во моментов кога, во 21 стих, кога ги кажува овие зборови, Господ му вели, јас те пракам далеко кај бошците, се секи на Вајд вели дека до тој момент, е, 21 стих и Библијата вели, и се до овој збор тие го Ели на Вајд вели дека го слуша со голем интерес. И молче, замисля тој джгаја што сагаше да го растрне пред малку, со голем интерес и сите молкум го слушаа до овој момент кој ги спомна повторно незнабожците. Но потоа го издигнаа гласот свој и почнаа да викаат тргни го од земјата таков, тој не треба да живее. Значи, во овој момент збесна. Зошто збесна? Затоа што ги спомна незнабожците евреите имаат толку голема омраза кон незнабожците, како и невбожците што имаат омраза кон, како и ден денес Грција што ги мразат евреите, евреите ги мразат Грција и така натаму. Што до тој момент со интерес го слушаат, но кога ги спомна незнабожците како оние кои што Господ сака и нив да ги спаси, и дори го праќа него со мисија нив да ги спасува, овие збеснуваат од не болна, не знам како да ја наречам, толку тешка љубомора, вејте, толку ги мразали на знаборство, што не сакале тие да се спасат. Значи, сакам да цркнеш, да пропаднеш, да не се, да не се спасиш. <coughs> не е ни чудо што не се ни трудале да спасуваат незнабошци. Тие биле кучињата, се секјават. За кучињата нема спасение. Затоа во тој момент Павловата проповед е прекината. Во без повторно повикуваат да биде фатен и убиен ликвидиран. Понатаму текстот вели, и бидеќи тие вревеа, според овој превод, Мафтаа со лиштата свој, та креваа прав во воздухот, замисте, замисте каква сцена е Праши ме креваа. Како галопирачки кони. Толку биле бесни, толку скокале, тропале, со своите ножа, се крема прашина во воздухот. Заповедникот нареди да го водат во тврдината и порача да го испитуваат со камшикување, за да дознае зошто така викаат против него. Еле, ве тука објаснува, и бидеќи заповедникот не, не го разбирал арамејскиот јазик, че значи, римејите тука, војниците тука стоеле и а, со, се заповедникот и и тие за време на Павловиот говор, го слушаме се до тоа, ме не го разбираме. И што е како толпата повторно се разбеснува, повторно наредува заповедникот да биде улепшен Павле и во тврдината значи да биде испрашуван со камшикување за да разбере што се случило, што кажал и што е тоа што толку ги разбеснило. Всушност, заповедникот помислил веројатно не верувајќи многу на предходниот муабет од 21 глава, сепак Павле да не ги повикал, да не повикал толпата во бунт против римската власт. Го помислил тоа повторно. И затоа наредил Павле да биде испрашуван со камшикување. Како се брани Павле во тој момент, како што се одбрани и во Филипи, и во Македонија. Зарем вие дозволено да камшикувате римски граѓанин и тоа без пресуда? Според римското право, римскиот граѓанин не смел да биде камшикуван. Дори да биде криминалец, дори да биде осуден од суд, не смел да биде камшикуван. Павло се повикува на своето римско граѓанство, за да не биде подложен на камшикување. Кога го слушна тоа стотникот, отиде да го за поведникот, па му рече, што мислиш да правиш? Овој човек е римски граѓанин. Тогаш заповедникот се приближи до него и рече, кажи ми, римски граѓанин ли си ти? Тој одговори, да. А заповедникот рече, тоа граѓанско право јас сум го стекнал за многу големи пари. Самиот заповедник, за да го добија римското граѓанство, тој статус кој што го немале сите слободни луѓе, туку било привилегија, требало да се платат многу големи пари за да се, се, да се добие тој статус. Денојве на... ме подсети се една мисла. Гледав едно интервју на YouTube каде што беше откриено дека кога балкански политичари, ќе видите на телевизија некој балкански политичар, и овие тукашни, како биле на молитвениот појадок, да речеме, во Белата куќа. И сега нашите медиуми тоа го пренесуваат како Демек, американскиот председател ги покрал Демек, за да биде таму. Не. Значи, еден инсайдер открива информација дека сите овие платиле тешки пари за да добијат влезница и да отиде. И сега, и било кој граѓанин обичен, било кој обичен граѓанин, можете и вие, значи, ако платите, појдете во амбасада, во, Амери... во Американската амбасада, ако платите тешки пари, не знам колку, ќе добиете влезница за следниот молитвен појадок да биете таму со, со Трамп на маса, да речеме, да се поздравите со него, со сите останати и да појадувате заедно, заедно со него Еве како, како се изразилија <laughs> балканските политичари, а они сака народ да мисли дека, дека се поканети таму. <laughs> да. Апостол Павле вели дека бил роден, а јас сум се роден како таков, роден во Тарс, кој што сите жители на Тарс, веќе Тарс уживал таков статус, сите жители на Тарс порагани автоматски станувале римски граѓани. И веднаш отстапија од него оние кои сакаат да го испитуваат. А заповедникот кога дозна дека тој тој римски граѓанин се уплаши, зашто го беше врзал, не смело и да биде <laughs> врзан римскиот граѓанин. И на тој начин Павле се спасува и од римјаните, а предходно и од побеснетите свој сонародници, и ќе го прочитам уште само 30-тиот стих, со кој што завршува главата. На вториот ден, кога сакаше да дознае зашто всушност го обвинуваат јудејците, го ослободи од оковите и заповеда да дојдат правосвещениците и целиот нивен Синедрион, па да го доведе долу Павле и го испрати пред нив. Односно, го исправи пред нив и сега Павле во следната глава ќе биде суден но под римска заштита се уште, под римската стража, но ќе биде суден од членовите на Синедрионот. Значи, пак еврез, највисокиот еврејски суд да му суди, како што вели на Вајд, во незимата книга Дела на апостолите, сега на Павла требало да му суди истиот оној суд, чиј што член бил самиот тој пред неговото обратување. Затоа, ако даде Господ живот и здравие, ќе предложиме некојаш понатаму. Ке видиме кога, може би во наредната година. Нека му е фала и слава на Господа.